Hola, què tal? Soc el Marc de Caigudes del Cel i, bueno, després de dues setmanes he tornat aquí. Hola, Alberto. Hola, Marc, com estàs? Molt bé, tu què tal? Bé, bé, anar fent, com sempre. Ei, Guille. Guille? Ui, aquest. Guille. S'ha Paco! <laughs> No, avui no està. Ah, <laughs> ha desaparegut momentàniament. Efectivament. Estiguem tranquils, estiguem tranquils. <laughs> Que, com va tot, Marc? Bé, aquí preparant... Bueno, acabem de preparar una mica les caigudes de la setmana que ve, que són una mica especials. Uh, especial Christmas, eh? Sí. Per la nostra audiència, qui no ho sàpiga, hi haurà sorpresa. Dale, uh. papito. Oh, dale, dale. bueno, bueno. T'ha enterat bueno, <laughs> què, ens portes aquesta setmana, Marc? Bueno, us porto un parell de cançons bastant especials, sobretot la novetat, mm -hmm. perquè aquí aquest senyor i jo em sembla que ens vam gravar amb un videoclip a casa d'un amic nostre uh. cantant aquesta cançó. Sí. sí. I bueno, em feia gràcia tornar a recordar i esperem que vosaltres també. Però començarem amb el clàssic. Vinga, som-hi. Para, para. <laughs> <laughs> doncs vinga. vinga. Què tenim de clàssic? Bueno, tenim una cançó del grup Madness, mm. la cançó és House of Fun, eh, suposo que la gent la coneixerà bastant, si surt una mica per Apolo de festa. Uh! Que d'aquí res tornem a tenir sí, sí, Apolo. Sí, sí, eh? sí, hem de... ser reobre la setmana... Bueno, sí, la setmana la que, que ve, d'aquí uns dies... Po ja podem estar a... tots contents, per I fi. I tant, i tant. Oh. I, I bueno, és una cançó típica que sona dilluns i dimarts, bàsicament. <laughs> I bueno, per anar a fer caliu, es deixem amb aquesta cançó, en demanem la cançó. I'll be on my way. Box of balloons with a light touch. Pack of party poppers that clock in the night. I took a bunch of hairspray plastic with this clay on the corner's edge. Just walked in. understood. Sixteen big boy, full point in my manhood. I'm up to date on the dates, two days hope. If you serve, I'll be on my way. Welcome to the house of fun. if you run. This is a chemist, not a junkie shop. Party heads, simple enough clear. Comprehend, semi understand. Do you hear? A pack of party heads with the color tips. To like Google's her gossip. Well, hello, Joe, hello, Miss Clay, and he returns from the day. Welcome to the house of fun. Now I've come of age. Welcome to the house of fun. Bueno, i després del clàssic de Madness anirem mm. amb la novetat d'un grup que abans sabia fer música i ara, oh. i ara no. Quina crítica més feroja, per favor. Ho diré aquí en nom de tota la gent que li agradava de Killers. Oh. <laughs> Així de clar. I també iniciaré una campanya anti-Brandon Flowers. <laughs> Oh, Déu-n'hi-do, déu nhi déu Sí. Bueno, per qui no ho sàpiga, Brandon Flowers, el, el vocalista, el, el vocalista i fundador, podríem dir, o cofundador de... I finalment traïdor. <laughs> de Killers. Sí, sí. Oh. Va ser el que va decidir que fessin el disc Human, per exemple. <laughs> I, sí. bueno, i ara es fan, diuen que fan música, però bueno, ho intenten. No? Bueno, s'estan regenerant. Sí, van trencar... Esperem que tornin. Van trencar, van anar per solitari, es van tornar a juntar i bé, al Marc no li ha agradat aquesta tornada <laughs> perquè no, no. ho troba molt Destroyer. Bueno, sí. <laughs> Bé, parla'ns de la cançó, Marc, bueno, una la miqueta. La cançó és un temazo, sí, ja clar. És eh, When, When You Were Young. Eh, bueno, Ara quan l'escolteu, si és el primer cop, disfrutareu, segur. When you make music, no? <laughs> Això mateix. Ahir, ahir. Guinyo, guinyo. Bueno, el meu anglès és una miqueta ah. ortopèdic. Bueno. <laughs> When ja... you made seria, no? Ja veurem el meu micro-teaching. <laughs> anirà bé, anirà bé, man. Pues, bueno. Bé, la cançó aquesta i a nosaltres ens porta bastants bons records. I tant. Vam tenir un any, un any i mig que només escoltàvem aquesta cançó gairebé. Cert sí, sí. I sopar rere sopar, escoltant aquesta cançó, i després el maleït Guitar Hero, així de clar. Uf, sí, sí. Ens va robar moltes hores de vida. Sí. <laughs> Diria que a molts de vosaltres també. bueno, ens va portar a tocar aquesta cançó dia rere dia. I, bueno, ens deixem una cançó i que us vagi tot molt bé i seguirem amb el programa. Que vagi molt bé. Watch quiero echarte un pinchito, pinchito. Ya verás, ya verás, gustito. Toma salami, mi amor. ¡Te voy a poner fina! The Crappy Hour. ¡Aparcado!